حديث يكسد دو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير کوچکتر بر بزرگتر سلام دهد جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک ما و شما مسلمانان را تعلیم می که ای مسلمانان خورد و سالهای شما بر بزرگ سالهایتان سلام دهند میده سالها بر کلان سالها سلام دهند این حدیث از کتاب صحیح بخاری